Esker mila eta sarri arte, erruk eh, bisolas eh, ondoko minutetan, maia lespial zurekin egunan. Egunan. Aizbeko jokalaria zira eta bon, Aizbek eh, ez du gehiago elit batean jokatuko, ez du goi mailan jokatuko. Aizbek klubak berak erabaki baitu be, xapelketa ustea. Zer da egoera gaur egun Aizbeko neskentzat? Egoera gaur egun Aizben be, elit bat bukatua da beraz ez da gehiago, eskaligian ez da gehiago rugby e, goi mailarik e, dako. Eh, nik atxamiten dut bizkitrista dela, eta sasoia bukatu dugu. Gelitzen da azken aukera bat, federal batean aritzea, baina enetako, o, pentsatzen dut, beste taldeen dako, dela, elit bateko neska batzuek federal bat eko partidak egitea. Zuek eh, ze, ze espiritutan zaudete orain, uh, bon, ezakiten segitzen duzuen entrenatzean, eh, pentsatzen dute triste ziztela, behar da kesu zizte ere? Ba, ibiak, pixkat, be, triste egin ditugun egin dugun guziaren dako, eta egin ditugu uh, sakrifizio hainitz, beraz horren dako triste eta kesu uh, egoera ikusiz. Zer da duzun sendimendua zuk jokalari gisa? Zer gertatu da hor eh, bizikifite hor eh, kasik bila betetan, zer gertatu da? Hene ustez izan da pixkat eh, geha bat, neska eta bulegoaren artean, bizikit triste da klub batean hori e, eta hene ustez bulegoak ez du eta presidenteak zuten nahi hori galdu, ez zuten nahi gerla galdu eta sartu gira e, bra de fer delako batean. Eta indarrioko hortan, eh, zuek galde egiten zinutena zen, ahal gehiago, errespetu gehiago? Bai hori da, errespetua, entzunak izaitia, eta ahal gehiago, bai, e, goi mailako, irrukbian, eh, e, aritzeko. Hoien argumentua da, izan zen, jadanik, ASB txiki bat dela, federal iruko talde bat dela, eta ez duela ahal ekonomiko hainitzik eliteko nesken talde bat laguntzeko, zer dio hortaz? Deanik ez dutu lehertzen, eh, jaiten dutelarik eh, federal iruko talde bat dela, ene ustez... Eh, <laughs> lehenik elit bateko talde bat da. Goi maila be, neskak dute, eta zenako jaiten dugu federal iruko talde bat dela. Zendako Mutikoako jarri direlako? Bai, baina zendako ez egan elit bateko talde bat dela. Lehenik. Hori da, pixkat, lehen ikusten duguna ez ben, elit bateko neskak. Ez dira federal iruko eh, mutikoak. Biziki untsa da, federal iruan izaitia eh, mutiko ekipa bat, baina ene ustez, gure burua, ez beren burua, da elit bateko taldea. Beste argumentutan da, eh, denboran neskeri atea ireki ez ben integrazio talde bat zela, ala, zabaldu nahizut, nahizutela ere nesken errubiari, eta ba, ezin dutela gehiago egin. Bai, hori da, haiek uh, piskat egoiten dira uh, espri du quartier de eta pixka bat lagundu dute uh, nesken baina orain ezin dute goi maila asumitu. Hori ados gira horrekin, ez da dirurika ez ben, eta hori ez da zerutik uh, erortzen, baina zendako ez galdegin eh, beste aktore bat zuen laguntza. Adibidez? Eriko etxea, uh, aviron bai honek leba, eta... Zendako ez ere, uh, miarritzeko neskekin zerbait egin, zaketnik, baina ene ustez badira soluzio ezberdinak eta ez dira garatuak izan. Justuki izan dira bilkurak eh, erriko txarekin, eh, aviron baionarekin, ez dute deus seman, baduzu balakzio gertatu den? <laughs> ene ustez izan da pixkat eh, ere eh, ego, eh, zakin hori egiten eh, euskaraz, ego eh, arrazo bat, eh, aviron baionek ene idurikot nahizikuten lagundu, baina uh, eh, ASB-ko bulegoak ez dute eh, hori uh, utzi. Adibidez, eh, ez... ez dute onartu adiron baionaren laguntza? <laughs> Alde batetik bai, ukan ditugu uh, be, adibidez preparatzaile fisikoa adiron baionetik heldu da. Baina uh, beste aldetik ez dute nahi uh, ASB-ko neskat aldeak adiron baioneko terrenoetan uh, partidak egitea, adibidez. Zer da, ASB-ek beldur du neskant aldeak galtzea? galtzea ez dakite, eh, ni ustez ez dute, bai hor, galdu dute, beraz ez zuten hori eginen eh, galtzea baldur zuten, baina eh, ez dakit nahi zuten pixkat dena kontrolatu eta ez da martxatu. Eta erriko txak, ez zindu lagundu ez benen esken Ez dakit zura hori erriko txak zer du, fen duen pozizioa hori ez dakit, badakit erriko txak nahi zutela Donc, irrugbian neska goi maila izaita eh, Euskal Herrian, eta bereziki Baionan, honan. Eh, badakit, eh, ere aviron bai honerekin sartu zirela kontaktuan guretzat, baina ez du deus eman. Horain, bon, zuk baduzu lan bat, lan egiten duzu uh, miagitzen uh, gazteekin, baina zure rugbi uh, bizia, zertan da berriz joanen zira federal batera jokatzera? Ez dakit, da, haino ez dut erabakirik hartu. Uh, en ustez, eh, zaila izanen da, eh, federal batarekin uh, aritzea uh, ASB-en. Badugu talde bat federal batean, baina ASB-en egoitea horren or landa, biziki zaila izanen da ere guretzat, ez dut nahi... Uh... Zerbait hau txida, eh? Bai, Zerbait hau txida, eta sendako ASB-ko t eman hori dena pasatu dela. Hori zure iritzia, neskak guzien iritzia, edo gehienena? bo, gehienena pentsatzen dut, gero eh, behar dugu pixkat eh, ikusi eh, nola pasatuko den eta denbora hartu hori pasatzeko, egoera hori pasatzeko eta menturaz behitz harituko girela federal batean, baina orain ez dugu erabakitik hartu. Elkar biltzen segitzen duzu, elkar ikusten duzuen esken artean? Bai, entrenamenduak segitzen dira, entrenatzaileekin hainitz mintzatu gira eta horiek nahi dute uh, eh, piskat eh, segitu, gero ikusiko dugu eh, nola pasatzen den. Momentuan ez dena pasatzen da bulegoarekin, eh, presidentearekin eta bulegoarekin? Bai hori da, bakarriko dira da ez bat ere pasatzen entrenatzaileak, preparatzaile fisikoa, viran bai honet, denak gure aldetik dira eta gure sustengoan dira, beraz ez dakit nola pasako den. Ezbek egin du uh, lan handia azken garen dut tamar urteetan, E, nesken talde bat osatzen, neskak biltzen, entrenatzen, eta maila gorenera eramaiten, etzen e, erretxa. Bat batean dena hausten da, hauste duzu gibelera pausu bat dela? Abai, ah, bizpailu pausu gibelera iten ditugu, bai, sigur da. E, nik uste dut ez dela gehiago neskarik izanen ahez ben. Berak zuen hori ejan bilkuran, eh? zuela gehiago nahi senior neskarik ahez ben. Eitu bakarrik kadet eh, formazioaren nako uh, eh, atxiki, beraz eh, bai egiten ditu milaka pausugi belera eta bo, biziki triste da historio guziaren dako eta nesken dako ere. Bitsia dena da, ez ben hor beraz ez da eliteko talderik, baina iduridu nesken errukbia indagartzen ari dela, eta elitea galtzen da, hori da, pixka bat bitxea. Bai, <laughs> bitxea eta zena egin behar, badira taldeak denetan orain, Euskal Egean, badira azpagnen, ustaritzen, nafajoan, meagitzen, eta bazen elit eko talde bat bakarrik Euskal Egean, eta behar ginoen hori atxiki, eta ez dugu uh, lortu. Gure greba ez da egina izan, eh, klubaren hausteko edo ekiparen hausteko eta piskatu lartu dute gure zigortzeko eta en ustez erabakia biziki gogorra da denendako. dako. greba eginik edo berriz egin gozinuke? Ez bat ere dolu ez, en ustez gure azken karta atera ginoen, ne ez zekien eh, zela bateri untsa pasatzen eh, duela la urte, eh, gure ahal batzuk galegiten dit ditugu, eta ez da neoiz deus pasatu, eta gure azken karta zen pixka bat uh, ekiparen uh, salbatzeko, eta bon, ez da, ez da lortua izan. Maia Lespier, uste duzu eh, badela arrasto bat nesken kirularekin, eta bon rugbia gizonek eta mutikoak dominatzen dute, bada arrasto bat, oh, nesken eliteko edo goi mailako kirularekin? Bai, pentsatu dut badela arrasto bat, behar Ez denetan, baina eh, hor ikusten dugu badela arazo uh, <laughs> nagusi bat, ez dute denek uh, ber zentzura joan nahi. Diende hainitzek lan egiten dute nesken irrukbia eta kirola garatzeko, eta pertsona batek eta bulego batek olako erabaki bat uh, hartzea enditzat onartezina da eta ez da, ez da posible. Gutxi etxia senditzen zira, senditzen zizte neskak? Bai, pixka bat, eh. fin, nik dudan uh, sendimendua, eh? ez du nahi uh, elit batekun <laughs> talde bat uh, ukan, ne zuten nahi uh, neskekin uh, pixka bat uh, edo neskekin lan egiteak kakin arazten ditu uh, jendainitz eta hori biziki uh, gogorra da gurentzat. Emaia lespiel milesker, gurekin izaneko izuntan eta be kura jaun segidaren zat. Milesker gainitza jo.